Welcome to the podcast, guys. Nag-start namin ng recording at ano naman, eh, dahil nandito na tayo sa mga special parts na ng podcast. Nasa ano na data to eh? Hindi na nagkamali 40 na. Or uh, mga episode 40 na pre. Dami. Ang dami. Oo. Oh. Dami. Si, ang napanood ko na na-interview mo si Kyrie. Uh-oh. Tapos si Coach Yem, pati si Daki. Oo. Si H2 na, nakita ko naka-live ka. Oh, Kapag nagkukunti ang haba kasi sabi ko, parang tulog, <laughs> tulog na ako. okay lang, meron naman yun sa YouTube. Hmm. Kasama ko yun, isa sa mga requested nyo guys. At ako rin naman, isa na rin sa mga hinahabol ko rin to. At, kuma <laughs> at ang tip trip namin ngayon ay kainan. Ngayon. Hmm. Hindi kasi, ano, guys, hindi kasi pala shot si Boss Doggy. Ayan, Ayan si Doggy, hello. No, Ayan. Okay. Hindi kasi ako masyadong nagiinom. I'm most likely last na inom ko, tagal na. Oo. Tapos, beer lang talaga, Sunmig Apple pa. Oh. <laughs> Babae. <laughs> Ang gusto ko talaga FT tol. FT. FT talaga. Oh. Sa mga kwento, ano. Oh. Hindi ka rin nagkakape, yun na gulat sa'yo eh. Coffee tol, isang beses a day. Umaga ah, lang. okay. Pakano lang, panggising lang. Mm. Masasabi mo bang ano ka, healthy person ka? Hindi ko alam tol. Kasi ano eh, dapat daily may kinakain akong prutas. Oo. Uh, mix, ano, mixed fruits talaga. Tapos, in a week dapat three times to four times ako nagba-basketball. Ay, Tap- nasusunod mo? Mm. Nice! Tapos, ano, kain three times a day. Tubig. uh Ay, yun yung tubig hindi ko masunod. <laughs> Addicted talaga ako sa ano, sa Royal Mountain Dew Sprite. Ah. Addiction ko na yun. Oo. Oh, yun. Wala, hindi na naman nasagutin. Kasi may, ano na tayo, sabi nga nila, hindi na tayo bumabata eh. <laughs> Nararamdaman mo na ba, dogs? At uh, kahit istol, nananakit. Pagka ano, pag kumakain ako, ayun sa pag malalansa, nananakit yung ano, yung tuhod ko, tapos yung sa ligament sa ano. Dito. Mga joints, joints. Joints, joints. <laughs> Oo, ganun talaga. It, it, it's just like that. So actually, alam mo, dogs, hindi ko alam, hindi ko alam paano ko i-describe yung mga ginagawa mo ngayon eh. Kasi mm. parang ako, na, nanghula lang. Nakita ko, nag-stream ka, nanonood ka MPL, mm. ganun, sa ngayon. Ano ba ngayon? 2020, uh, as of this recording, this is March 25, 2024. Si Doggy, alam mo, sa perspective ko, ito lang ah, sa ah, paningin okay. ko lang, para ka naka-chill. Hmm. Naka-chill ka hmm. talaga. Pero mm. ano bang uh, ano bang ganap sa iyo ngayon? Um, <laughs> woo, dami it all. Uh, uh Focus ako sa family ko ngayon. Ah, super, syempre, super, syempre. super focus ako. Kaya hindi na ako masyadong nagva-vlog. Parang syempre. kailangan ko mag-delete ng isang working, ano ko, habit na ifo-focus ko dun sa anak ko. Kasi sa akin, tol, ano eh, pagka yung anak mo lumaki, ayaw ka ano niyan kasama. Ah. Totoo naman eh. Kasi sabi natin, yung vibes ko, iba na yung vibes. Iba na yung vibes niya. Gusto niya, barkada niya, kasama niya. Yun, lalabas. Oo. Ako, syempre, tatay ako, kailangan. Lagi akong galit. Bawal yan! Oo. No. Hindi pwede. Oh, nabababae ka na naman. <laughs> Bawal yan. Bawal yan. Mm. Da- yung mama niyan, sino? Oh, <laughs> Hindi, joke lang. Pero, kailangan mong gampanan as a father figure yung... Ayan, mm. Kailangan mo talaga maging tatay para dun sa bata yung mga nagawa akong mali, ayokong gawin niya. Pero oh, dadating, dadating at dadating siya doon nagagawin mm. niya yun. Eh. Magre-rebelde siya eh. Understandable. Kaya hindi ko din siya masyado vinavlog yung anak ko kasi ano yung paglaki, ayaw niya pala yung buhay na ganito. Oo nga. Oo nga. So, Tama. ay, ay, ayokong anuhin yun. Ayokong i-force. No? I-force. So, pagka lumaki siya, tatanungin ko siya, you want to be in the vlog? Pag sabi mm. niya, yes, okay, lagay kita. Pag ayaw mo, Uh -oh. I respect your decision. Sa, sa mo balak, ano, I mean, ewan ko kung may sagot ka rin pero sa mo balak siya palakin? Kasi ikaw, laki ka sa Belgium. Belgium, eh, Belgium. Um, yeah, bro, because I grew up there. Hindi, <laughs> <laughs> um, Nag-away kami ni... Di man nag-away. Nag-argument kami ni AJ. Gusto ni AJ dito. Ako gusto ko doon. Oo. Pinakita ko sa kanya yung mga benefits na makukuha. Mm, ah, as, uh, a, as a ah, citizen. Uh, as a citizen doon. So, may, may benefit sa, sa gobyerno. May benefit sa sa school. Sabi ko nga sa kanya, uh, meron kami yung term doon um, in French, bossitude. Ibig sabihin nun, uh, pag Belgian ka, pumapasok ka na school, yung ininigol mo, binayadan mo, before end of the year, ibabalik nila sa'yo. 90% Uy? to 95%. Lupit naman nun. Up to college yun, university. Wow. So, Ay, oh, okay. So, ang laki talaga ng, ng ano na yun. Benefit. Grabe benefit. benefit yun ah. Yes, and yung ano doon, yung diploma doon, ang kinagandahan sa diploma doon, ano eh, sa, tier 1, uh, ah, class S na country, like ano sabi natin, di third world country kasi, di ba? Mm. So parang, pag graduate ka doon, kahit saan sa bansa, pag nag-apply ka, apply ka talaga. Mm. Hindi ka tulad na dito, pag graduate ka, kasi tinry ko sa ate ko eh, nakatapos ng medicine yung ate ko, di ba? Mm. So, gusto niya mag-Belgium, nag-inform ako doon, sabi niya, kailangan niyang matuto ng French, tapos kailangan niya mag-OJT for free, 2 mm-hmm. to 3 years. Kasi OJT sa amin, um, oh. um, ikaw maghanap, pag ka nag-apply talaga ng trabaho eh. Hindi ka mm. tutulungan mm-hmm. ni school eh. Maghanap ka, pagka walang-wala na, doon na kami, i-step in, i-recommend ka namin. So, ako, nag-OJT ako kasi natapos ko electric mechanical oh. engineering. Sinasaw, sinawadan din ako kada buwan. Agad, agad, agad. Agad, agad. Hmm. Kasi, nag-work eh. Hindi ka naman andun, andun yung OJT namin dito, sobrang rare no may bayad. <laughs> Binabayad doon bayad. By hour mm. din, by R. Kasi ang bayad doon by R eh. Yun. Ay, ang ganda ng kwento mo about Belgium. Eh, bakit ka nandito sa Pinas? Anong nangyari? Paano <laughs> mo pinili dito? Iwaman ako sa streaming. <laughs> Hindi, um, kakakintol kasi, ah. um, super, super grateful ako sa mga barkada ko sa Belgium. To honesty, mga barkada ko doon na Pilipino. Mm. Um, yung iba doon, kasama ko sa basketball, kasama ko sa school, um, game kasama ko din. Ang, ang kinagandahan doon, but, ay kinagandahan, but nandito ako ngayon? Ang kinagandahan doon kasi, may, ano ako nun, um, may trabaho ako as student. 16 years old pa lang. Um, Siyempre, pag 16 years old, pwede ka na mag-work doon, kaso, hindi kasing laki ng sahod ng 18 years old yung makukuha mo. Kahit same na trabaho. Kahit same na trabaho. Okay, okay. So, sahod ko noon per hour is 7 euro and 50 cents. Pero bawal hmm. akong mag-work ng more than 4 hours a day. Um, So, 400, mga ano to, no? Mga, maganin. Sabihin natin na kinikita ko a day 28 to 30 euro. Mm. Yun. 1.7 per day. Mm. Laki na din. Pero yung cost of living, malaki. Sakto lang, tol. Sakto, ah. Um, ako, nung pagkasahod ko, bumili ka ako ng computer eh. No. Oh, computer. Yung pinastream mo agad. No. Yes, 2012 pala kasi nag-stream na ako. So, naka-window vista pa ako noon. <laughs> um, Oo. LOL to, no? LOL, LOL. Um, nag-stream ako. Men, 2012 nag-start ako sa Justin TV. Mm. Papan Twitch. Oo, oh, Justin TV. Uh, yun, so, idol na idol ko nun talaga si... Pinapanood ko nun men sa LOL si The Odd One mm. ng TSM. Mm-mm. Super fan ako ng TSM, pati ng Fanatic. Pinapanood ko nun si Cyanide, XPK. Pagdating sa League of Legends, no? yes. Um, tapos, lumabas si Dota 2 sa Steam. Um, ang malupit nun, hindi ka pwede maglagaw ng Dota 2 hanggat wala kang key. Oo, walang beta key. Tama. So, bumili ako. Nakakabili ka nun? Ah. Nakakabili ba nun? Alam ko... Pwede kang bumili back, ano, black market tol. Ah, syempre. <laughs> Black market. syempre, syempre. Binili ko siya ng 5 euro. Oo. Ah. Tinry ko, natuwa ko. Yung mga ginagamit ko, Weaver, Mm. ano. Classics. Ayun, so, ngayon, Ah, bago pala lumabas si Dota 2, meron no, Heroes of the Storm. No, uh, no, new work. New, work. Ah, new, uh, new hon. work. Hon, hon, hon. Hon. May bayad siya monthly. Tapos, hmm. pagka nag... Kasi, dati, sa Dota 1, pag nag-leave ka, wala kang penalty. Mm. Lampak eh. Okay lang, mm. leave ka. Leave ako ng leave. Tapos hanggang <laughs> hirap na mag-queue yung ano. Oh. Ginawa ko, Nagligo, nag-League of Legends ako. So, League of Legends, free. Al- alpha tester ako. Meron akong King mm. Ramos skin. Talagang uh, ah, UFO Corky. Mga limited edition na Black Alistar. Mm. Ang wala lang ako ata yung Twisted Fate packs mm. na skin. Pero, ayun, yan. Nalaga ako League of Legends. Lumabas si Dota. Nag-Dota ako. Tapos, nanood ako ng first tournament ng Dota 2, The International. Yeah, yeah. Doon ako namangha kay Dendy. Mm. Ayun na yun. Sabi ko, eto na yung all-time idol ko sa esports. No matter uh-huh. what the game, eto talaga. Uh-huh. Pag nakita ko siya pumipindot, parang siya nagpapiano. Oo, grabe yung haba ng daliwa. <laughs> Ay, ano ayun ka. Ano eh. So, yun na yun. Um, so, nag-stream ako ng LOL sa Belgium. Um, pagkatapos, ano lang, two hours a day kasi may work ako eh. Um, yun, Nakagraduate. Um, bumagsak pa ako ng tol, three times. <laughs> La- three times. Last year ko, three times. Electric Mechanical Engineering, bumagsak ako three times. Hindi ko yun kinakaya. Oo. Pero pinagsisiyan ko yun na malaki. Kasi kung graduate ka agad ako nun, ang binagsak ko lang nun, isang ano lang tol. Isang subject. French pa. Pambihira. Kasi Oo. Oh. tol, ano eh, ang hirap talaga sa French. Kahit sino, kahit yung teacher nagkakamali sa... Ah, talaga. Oo, oh, Ganun siya kahirap. oh, ganun siya hirap. Tapos, paano ka magsalta, iba siya pagka sinusulat mo. Parang ganun. Oo. Oo. Um, yun. Oo nga, no? Kasi, kung kung Celavi, di ba? Sa, oh. Celavi, diba? sees the day. Ay, hindi. Carpe diem pala yung... Uh, ano. Celavi, ibig sabihin, That's it's life. life. Uh, it's ah. life. Um, mm. Yung ano nun, yung spelling nun, C. Tapos may, may ano sa taas, apostrophe, E, S, T. Uh-oh. Tapos L, A, V, I, E. Oo, <laughs> hirap diba? <laughs> yun, yun. So, pag ang dami, mahirap talaga. So, bumagsak ako sa French, repeat ako. Uh-oh. Tapos, in the same time, nagtatrabaho, 18 years old na ako noon, nagtatrabaho na ako sa McDo. Mm. Um, working student ako doon. Uh, yun, 3 years ako nagtrabaho sa McDo. Kasi 3 times ako bumagsak. Mm-hmm. Um, second year, ay uh, yung pagang sumunod na taon, addicted na addicted na talaga ako sa League of Legends, ah, tol. Ah, ah. Hindi uh, uh, na ako pumapasok, men. Nagbibigay ang certificate medical na may cancer ako. Pinakamalala. Pambira ka. Tol, lahat, tol, lahat. pinakamalala. Pinakamalalang ginawa ko, tol. OJT, di ako pumasok. Two weeks. Sabi ko, namatay tatay ko. Pambira. Kaya lang makapag-League of Legends Ganun ako ka-addictus, binidictus, man. Na nahuli ka naman nun, nahuli. Hindi, bumagsak ako. <laughs> Pumunta yung teacher namin doon, binisita wala ako. Ginagawa nito. Yun. Yun, bagsak, bagsak ako doon. Bagsak, ah. bagsak. And then the third year, pumasa na ako. Uh. Pumasa na ako. And yun, nag-work ako. Pero in the same time, nag-stream ako around 2014, 2016, mm. nag-stream ako. Tapos nag-work ako sa ano nun, um, una, nag-work ako sa restaurant, sa isang restaurant, Japanese restaurant, super, super ganda, super laki uh-huh. May ano, um, ano ka dun? Um, una, server. Okay. Tapos, sa tumagal-tagal, naging assistant manager. Tapos, kasi may space eh, may gap yung time namin eh. Start ng trabaho ko is 12 ng tanghali. Tapos matatapos siya ng 3 p.m., mm. break time ng 2 hours, tapos papasok ulit ako ng 6 hanggang 1 ng umaga. Mm. Sasabi ko, may gap siya. 1 <laughs> one, one to 7, tulog ko yon Hours ng tulog ko. 1 p.m. to 7? 1 a.m. to 7, 7. Uh-huh. to the morning. May gap yon Sasabi sabi ko, anong gagawin ko from 7 to 12? Mm. Nag-apply ako sa Abercrombie Fitch. Okay. Doon ako nakuha ang model. Oh. oh. Uh, ano, uh, parang 7 to 9, mag-aayos kami ng damit. 9.30 to 11, nandun kami sa shop. Nag-ano mm. kami ng customer, wala pa naman masyadong tao, so uh chill lang. Tapos, by 11.30, tapos na ako. 11.30, babiyahin na ako sa kabila kong trabaho. uh Doon ako mag-work. Uh, uh Ma ano yun, no? sa first world country, swabe yung mga ganung multiple jobs eh, no? Hindi, tol. Nakablock ako kalahati. Ah! So, ano ka? <laughs> so, yun naman diniskartehan mo din. Oo. Diniskartehan Pag ginawa ko doon sa uh, Japanese restaurant na trabaho ko, dineclare ko sa kanila na, ito lang yung declare ko sa inyo, Uh-huh. Uh, 24 hours a week, pero yung trabaho ko more than 60 hours. Okay, so, okay. malinis yung... <laughs> kailangan to, kailangan oh, natin kailangan. kumita pang, pang, pang kabuhayan. So, mm. uwi ako by 12.31, nandun na ako sa bahay, mag-stream ako ng 2 hours, tulog ng 3, gising ng 4, Mm. Boom. Tapos nagawa ko yun for 6 months. After 6 months, napoknat na ulo ko. Hindi, <laughs> legit to. Oh, na, na, na, na, na, stress talaga. Na-stress talaga ako. Tapos nag-quit uh-huh. Ah. ako doon sa restaurant, uh, sa Kabuki sa restaurant na tinatrabahoan ko pati sa Abercrombie. Hmm. Um, naganap na ako ng trabaho which is yung Sasha. Sasha is shoe shop siya na hmm. made in Netherlands. Nakuha ako doon. And then, six months after, naging assistant manager ako. Hmm. And then, for a year, two years, naging assistant manager ako. And then, nag, yung katabing shop namin, Bershka, um, gym, gym shop ko yun na trabaho. Kasi talaga. trip mo yung Bershka. Oo, na, ano, trip ano? na trip ko. Super fashion ako nun. Kasi sideline ko naman nun at that time, Model. nagbebenta ako ng sapatos. <laughs> oh, resell, resell. Reseller. Reseller. Matagal ka naman na nagbebenta ng sapatos. Matagal na to. No? Matagal na talaga. Like, uh super tagal na. Like, may discarte talaga ako sideline. Hindi pwedeng hindi mawawala yung sideline ko. Kahit nga nung estudyante ako, nag, umu ako dito sa Philippines na snapback, mga ganun, binebenta ko doon. Uh, mas, mas, mas ma mahal ba doon yung ano, snapback? Oo, oh, tol. Mga snapback, snapback doon na ano, new era, 50 euro, mm. 35. Benta ko sa akin, 10 euro. Oo. Tapos kuha ko dito, 5 shipping, 7, uh, sabi natin, overall na ginastos ko, 7 euro 50 cents. Kikita ko 2 euro 50. Oo. Order ako 100. Meron ako 250 euro. euro. oh, laking bagay din. Para sa isang oh, college student, no? Mm. Sobrang lang. So, so sa akin, goods na goods yun. So, Ayun, ginawa ko. Pero nag-stream pa din ako talaga. Gaming pa rin. Addicted talaga ako sa League of Legends eh. Super, super addict talaga ako sa League of Legends. Mm. Tapos, yun, nag-bersh ka ako for two years. Tumagal din. Tumagal din, tol. Pero yung after two years, nag, nagbigay na ako certificate medical kasi doon na, doon ko naramdaman tol yung racism. Okay, okay, okay. Kasi uh, around ilang taon ako, 21, 22 years old, store manager kagad ako. Oo. Uh-uh. So, ang in-apply ko noon, visual merchandiser. Ako ta- kasi super gusto ko fashionista talaga uh, ako ah. noon, gusto ko mag-design, gusto ko mag ano ako yung taga-design ng paano yung wall nila, paano yung damit sa mannequin, uh, ano yung susuotin na uniform. Ayun yung ano, ayun yung, ayun yung gusto ko. Nakita nila yung curriculum vitae ko, yung resume ko. Sana nandito pang ano eh. Uh, pang, <laughs> pang store manager diba, to eh. uh, uh gusto mo mag-store manager? Sabi ko, di ako sa store manager, basta ako pagin magiging visual merchandiser. Dalawang uh-huh. Ah. tagabawat at ko, hindi na ako magdadagdag ng sahod. Ginagawa ko to kasi gusto ko. Oo. Sabi nila, sige. Mm. Tapos, yun, pumasok ako. New Fre- French language to. French. Uh, mm. ah, maguno kasi ako mag-French, konting Netherlands, English. Ah, okay. Trilingual. Uh, so, bawat lang lingwaheng alam mo doon, bayad din ang dagdag extra. Oh, nice. So, ayun yung kinagandaan. Mm. So, pagkapunta, ano ko doon, pagkapasok ko, doon ko nagamdaman yung racism. Naiinggit sila na, sino to? New Kid uh-huh. on the uh-huh. Block. Meron doon 16 years na nagtatrabaho, floor manager pa din. Mm-hmm. So, 22 years old, ako 35. Sasabihin nila, putya, floor manager or employee pa rin ako. Tapos yan, pumasok yung Kid on the Block, Uh-oh. store manager kaagad. Ayaw nila akong sundin, ayaw nila akong ano. ah. ano. Mm. As in, sa, sa job, oh. ganun. Hanggang, finafire ko sila. Oo. Finafire ko, sige, ayaw mo sundin, okay bigyan kita ng warning, bomb, uh-huh. warning, late ka, warning, warning, tatlong warning, bomb, fire. Uh-huh. Ah. Sasabihin nila, hindi ka na makakanap katulad ko. Like everyday may naglalapag dito ng 100 resume. Uh-huh. Bubuksan ko na lang, uh-huh. tatawagan ko, punta ano, oh, one uh-huh. week, try mo, tapos ano. Di ba? Uh-huh. Tapos hanggang, ganun na. Ganun na yung palagi. Oh, na. Oh, natoxican na ako na ganun na yung sistema ng, ano, hindi na nawawala na, pati yung kabilang shop alam na sa akin. Mm-hmm. Pero yung HR, gustong gusto naman nila ako. Ang ano lang talaga, is that sabi nila, hirap pagka, ano, kasi yung bagong, yung nag-hire sa akin, bagong HR din. Okay. So, naiintindihan niya ako. Pero sabi ko, kung ganun lang din naman, like, oh, tanggalin niya na ako. Oo. Ayaw nila. Okay, after one month, esakto, eh, kal- may poknat pa ako nun. <laughs> Punta ako sa doktor. Sabi stress daw. Tol, going to depression. Ah. Burnout na ako. Kaya kailangan ko magpahinga. Uh-oh. Yun, binigay ko certificate medical, yung doktor nagbigay 6 months. Umuwi ako ng Pilipinas. Ah. Ito yung ha- naganap. Kasama ko pa yung ex nun, yung ex ko. Punta kami Bicol, may nakita kong bata nagmo-mobile legend. Oo, oo. Okay. Yun Hindi na ka pa yun. nag-ML nito? Hindi ako nag-ML. Ah. Umuwi ako ng Belgium, 2000 ano yun? 2016. Oh, bagong Ah, bago 17. 17. Kaka-release lang nun. Kaka-release. Kaka-release lang talaga Mobile Legend. Hmm. Markado ako sa Belgium. Mga kasama ko naglolol. lol Dogs, try mo to. ML. Pucha, eh, pag may ML sa Belgium. Mm, try mo to. Ma- ang lakas-lakas mo naman sa LOL eh. Try mo to, tinignan ko. Ayoko, ayoko. <laughs> Oo, syempre. Ayoko. So, pero nung sabi ko, you know what, try ko. Mm. Nag-stream ba? And tinry ko, nagustuhan ko konti, nag-stream na ako ng ano. Nag-stream ako sa Twitch noon, wala nanonood. Uh-oh. Kasabayan ko man si Ask Dave. Oo, oo, oo. Mataas viewership niya, nasa 30, 40, mataas yun, tol. Mataas mm. yun. Tapos ako, wala. Ako lang yung nanonood ah. sa gili kong stream. One viewer. One viewer, ah. Sabi ko, paano to? Tapos tingnan ko yung Facebook. Sabi ko, eto malakas sa Pinas eh. Try ko ah. dito. Trace stream ako doon. Nagtatagalog ka na ng mga time na yun. Ah, nagtatagalog mm. Mukha ko pa yung pinapakita ko noon. uh ah, ah. Wala nanonood doon. Oo. Sabi ko, kailangan ko gumawa ng meme. <laughs> Ako something. Nakita ko yung aso. <laughs> Face rig. May nakita ko nag stream noon si Dawan Money. Ginaya ko. Uh, Yun eh, nag-boom na. Oo. Ako si Doggy na buo. First week, yung first day, ano yung first week, tatlong, tatlong account ng Facebook na ban. Di ko alam yung page pa nun. Ah. So, after nun, gumawa na ako ng page. <laughs> Tapos, yun na. First week, 100 viewer. Second week, mm. a thousand and so on and so on. And yun na yun. Tapos, two years later, nag-message sa akin si Facebook meeting. oo. The rest was history. Facebook gaming. And the rest is history. Nung nakita ko yung Sahod Tol, <laughs> tapos inoperon ako ni Munto ng contract. What? Oo. Tol, nawindang ako. Oo. That, grabe. Moment. Ano This was uh, 2018 ata. Eh. Or 2019. 2019. Six figures Mm-mm. a month going to seven. Oo. Going to Sa isa pa lang doon. Sa isa pa lang doon. Oo, isa pa lang. Grabe. Ah, ganda. Congrats, by the way. At mukhang isa ka rin naman sa mga nakasulit nun. At, uh, sulit na sulit. Sulit na sulit naman. <laughs> oh. Ano naman, di, uh, ah, ano naman eh, kumbaga, ang dami mo rin namang nadala. Hindi lang sa viewership, pati mga, syempre in-idol ka rin kasi ng mga streamer eh. Oh, oh. Syempre pag may successful na streamer, nangyayari, may inspire yung ibang mga mm. streamer na, okay, mag-stream tayo. So, lalo na siya lumaki afterwards. So, yun. Meron ka bang mga parang, uh, uh, paano ba to? alam mo yung mga trends minsan na parang sana ano yung parang nagki-cringe ka ngayon na sana di ko na rin to ginawa. Mga ganun, mga, mga tipong sana din Uh, ah, hindi naman ako to eh. Parang hindi naman talaga ako nakaaway, hindi naman talaga ako nata-trash talk. May mga ganun ka bang... Uh, <laughs> sa, sa ML wala. Sa ML wala. Like, <clears throat> lahat na sinabi ko is for the hype. And mm. may time na kasama doon yung feelings. Oo. Certain may puwasok na. Ah, okay lang, pre. Okay lang. Kaso, kaso tol, pag di ko yung ginawa, walang tunog talaga. Mm-hmm. Kailangan ko may isang... Ang ano kasi nun, tol, isipin mo ha. Ah. Ito. Ngayon sa MPL, isa na lang gumagawa nito. Yung harap-harapan trash talk, which is si Carl. Super. Oo. Nakita mo sa RSG. Idol kid si Carl. Inailabi niya mo? si Demon Kate. Eh, mm. putang ina mo, Demon Kate. <laughs> okay, takita naman sa bibig. Oh, eh hindi mo wala yung spell doon kay Carl. And oh, naman. E- ever since, ganun na talaga siya. Hindi niya, hindi siya yung, ay, babaguhin ko kasi na ano, na inaano ko ng tao, inaano ko ng league. Oo. Hindi, eto ko. Mm. Kung gusto niyo ako dito, eto ko. Sumabi kayo sa akin. Mm. Par kami ni Manji nag kami ang pinakamalapit pa rin bumanat ngayon si Carl pa rin. Mm. Si Carly, Carlito. <laughs> Ayun. Ang ganda ng mga banat niya palagi. So Hindi, wala akong pinagsisiyan sa mga wala, tol. Pero decision sa buhay, yes, madami, tol. Ay, Like, for example, um, yung naging exposed talaga yung mga rela- yung relationship ko sa internet. Mm. Um, ano pa? Sa Mobile Legends talaga wala eh. Pero mm. yun nga, yung issue ko sa One Piece. Oh, yun. Oh. And then, um, dami tol, daming... Siyempre. Dami talagang ano. Ngayon, uh, um, ito dogs, mga tanong ko lang. Oh. Ah. feel mo ba na parang uh, responsibilidad mo mismo, ikaw mismo, hmm. na i-hype yung MLBB or Mobile Legends? Na-feel mo ba yun? Dati oo. Mm. Ngayon hindi na. Oo. Paano, sige, paano, paano, paano mo na-accept yun? Paano, at bakit yun yung naisip? paano mo siya naisip? Kasi parang napansin ko sa'yo, gumagawa ka ng mga content na parang ang goal mo ay paingayin talaga mm. yung MLBB. So, kailan mo siya na-accept at bakit sa tingin mo na ikaw yung uh, responsible for that? Kasi to lahat sila duwag eh. Mm. When I say that, um, Oo. takot sila masira yung image nila. Okay. Sa akin naman kasi, hindi ko vino na okay lang masira image ko. In the end of the day, hindi kita tinatapakan. Hindi ko hindi ko sinasama personal life mo. Ah. Usapang Mobile Legend pa din tayo. Sa lahat ng trash talk ko, kahit saan, tingnan mo tol, mm-hmm. kahit mm. saan, view, viewer's point, um, point ko, point na lahat, never ko silang pinersonal. Pinersonal. Never ko sinabing yung yung putang ina mo kasi ganito yung buhay mo. <laughs> Ah. Hindi, hindi. Uh, laging ang sasabihin ko, putang ina ang bobo mo kasi uh, <laughs> ang tanga mo mag-ML. Laging nasa ML, nag-revolve. Never ko silang tatapakan. Okay, okay. Kahit isang beses. Mm-hmm sa sa ano never ko silang tatapakan. Eh ang ang labanan natin dito Mobile Legend. Mm-hmm. Ang tikastokan natin Mobile Legend. Oo. Personal life mo tol, wala akong pake. mm At sa personal life ko wala ka din pake. I'm mm sure. At never kin papasukin may bakod 'yon. Never mo din papasukin uh person may bakod 'yon. Hanggang Mobile Mobile Legend tayo. mm Kaya kahit kahit ilang trash talk nagtatrash talkan kami nila Zap mo, nila nila Rebo, mm ibang player dati. Pag nakita kami, yosi-yosi. Uh-huh. Ah, uh, usapan, pero pagka naglalaban, sumisisit, nagsisigawan oh, talaga. Siyempre. Kasi andun pa rin yung, pag Mobile Legends, hindi ako papatalo sa'yo. Oh. Meron may, meron nang meron ka na ba talagang ano, parang napikon ka talaga na player o kung sino man. Talaga yung legit yung pikon mo. <laughs> wala to, wala. Wala eh No? Kasi kasama yun eh. Kasama siya. Kasama talaga yun eh. Mm-mm. Wala talaga yung pikon na gusto kong banatan na mm. wala talaga to. Mm. Yung pikon na tatalunin kita. Ah. Ayun yung pikon na sige pa-practice ako. Ah. Nanggigigil ako eh. Mm-mm. Okay, okay. Papatunayan ko ganun. <coughs> It's good. Ngayon, ito sa ano eh, sa mga ikaw isa, isa ka sa mga madaming mga hot takes sa ano eh, sa mundo ng ML. At isa sa mga pinaka sumikat na hot take mo noon was nung pandemic, yung ano uh, future secure. Yes, Ayan. yes. Ang ah, ngayon, so hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin dun sa ano na yan, mentality na yun, pre? O naman. Mm. Yung, so, yung, sorry ah. Oh, na, not being arrogant yung champion na ni, for example, champion ni Flap, Oo. isang brandy lang yung cage to pati kay Renegade, Oo. pati kay Yawe. Mm. Yes. -oh. Na, Tama naman. ano Real talk lang, real Di ba? talk Real talk lang. <laughs> Isang brandy lang yung sa kanila. Oo. Tama. So, actually kasi ganito yung ah, napan- merong isang ah, time na malaking shift sa mga pro player pre. 'Di ba? Ano tayo, tatlong season tayo ng MPL, mm. lalakas ng mga nasa top talaga pero after nung season 3, nagsimula na 'yung mga Facebook deal, mga mm. stream-stream na. So talagang 'yung mga pro na tinitingala natin, ayan, si, kunwari sila Coco, 'di ba? Yes, yes, yes. nag-focus sila Mm. sa pagsi-stream. May mga naiwan, kunwari si Few, hindi siya naglar hindi siya nag-stream. Mm. Focus siya sa Nag nag-stream si Few. nag-stream siya pero Oh, pero focus pa yun siya sa game. Oo, hindi siya content creator, ganun. Tapos, new generation, nakita natin. Kayo, pinagsabay nyo. Ganon. So parang ang lala, ang lala nung ginagawa niyo nun. Sa side, sa side ko kasi, Tol. Mm. Uh, no offense, ha. Ah. Kaya sinabi ko na future secured. Kasi wala kami sa MPL, Tol. <laughs> wala kami sa MPL. Paano kami mag-generate? Kasi ako yung... Cargo mo yung mga cargo bata. ko yung mga bata eh. Okay, sabi natin na pinapakain ko sila. Oo. Dati at that time walang sahod eh. Pakain lang okay na eh. Mm. May device, papayagamit ko ng device, okay na eh. Mm. Si H2 walang sahod dyan nun. Nung una sa'yo? Oo. Oh. Ah! Rene ah. G, walang sahod dyan. Ah. Nagkasahod dyan, nag-MLO ako kami, sinasahodan na kami next play. Oh. Ah. Walang sahod dyan mga yan. Walang allowance, walang kain. Anong punta sila doon pag sumugal? Oo. Oh. Kumain. May, may pakain ka lang, oh. no? Tsaka bahay lang. Ako, uh, sa isip-isip ko, kung ako, sikat ako, ang dami kong viewers, sabi natin na kada live ko, 20,000, 20, 20 gusto ko, pag nag-live to, kahit yung isang libo man lang na viewer ko, may pasa ko dito, makakuha ng Facebook deal to. Hmm. Masaya na yan, batang na yan. No matter what. Tama. Di ba? Ginawa ko yun. Mm. At hmm. saka, wala kami sa MPL. Yung sa isipan ko, wala kami sa MPL. Hindi ko mapapahype. Paano to? Mm. Ano yung gagawin ko? Naganap ako, nag-brainstorm ako noon every mm. every night. Be-brainstorm kami. A- ako, kasama ko noon ako, si Nakil, si Mavsi. Brainstorm uh. kami. Uh, paano natin mapoprovide to? Paano natin maano? Hanggang, yun na nag-MLO kami, sumikat mm. si Renny J, naipasok ko sa Facebook. Next, si... Si H2, walang may gustong tao doon. Promise. Oo. Kada content ko sa kanya, yung hanapan jowa. <laughs> Go. Walay, walay. Wala talaga. <laughs> Hate uh, na hate siya ng mga tao kasi tahimik. Oo nga. Ko bala, boss. Di. Uh, ganun, ganun yung sagot niya. So yung mga tao, yung mga viewers sa YouTube, pati yung mga... Diba naman yan, wag mo na yan i-content. Buti uh, pa si Yawis, sumpak pati si Rene J. J lang nag-G. Uh-huh. Sumasabay sa ano. So ako, problema ko no sa H2. Oo. Mm. So sabi ko kay H2, kung di kita kayang i-content, hindi mo kaya tulungan sarili mo, tol. Uh-huh. Tapos, bokya ka din, hindi ka din nagpa-practice, bonak ka din na, real talk, uh, yeah. bonak ka din naman, ano pa yung purpose mo dito? Uh, hmm. Sa, tao, ilang taon siya nun, no? Bata. 16, 16. 16. Na. Sabi ko, hindi ka na makapasok na MPL. Wala ka pang future as content creator. Uh, ano, ano na? na? Ah, sa, saan ka pupulutin? Uh, <laughs> Di ba? Sabi ano? niya, sa, hindi pa rin yun. O, wala uh, pa rin siyang ano, wala pa rin siyang ano. Tapos, sabi ko, you know what? Kinausap ko ni MB. Uh, dogs, kunin ko si H2. Sabi ko, dito na uwiin ko na eh. Wala na rin ako nagigain eh. Uh-huh. Tsaka, todo po siya ako sa kanya, hindi niya ginagawa. Uh-huh. Ayaw niya. Gusto mo kausapin si H2? Sabi ko, siya, papasukin mo sa kwarto. Pinapasok ko sa kwarto bago matulog. Sabi ko kay H2, tol, eto lang. Two choices ka. Kasi may ka din naman i-content eh. Mag-grind ka, magbatak ka, dapat mas lamang yung game mo sa ginagawa mo sa everyday or umuwi ka na. Ano gusto mo? Sabi niya, boss, di magbabatak ako. Sige, batak ka. Nagbatak siya. Mm-hmm. Nagla-live siya, walang viewer. Pero nakita ko, 12 hours nagla-live, nagbabatak. Tapos Ling, kakalabas mm. hmm ng Ling, nag-Ling siya. Kasi partner niya pa ng si Yahweh. Mm-hmm. Habang pinapasok ko si Yahweh sa Facebook gaming, ano si H2? Mm. Si Yahweh, mas sikat na kay H2 noon. Mm-hmm. Once nung nakapa- nakakuha si Yahweh ng contract kay Facebook, kada tapos ko ng live, in-raid ko si H2. Ah. Hanggang nakilala siya na top 1 link. Oh, so pra, ganun pala yung process nung kay H2. Mm. Pero gum, pero ibig sabihin may ginawa rin, nag-grind din naman. Nakita, para, kumbaga, pinakita niya na nag-grind, nag-grind siya. siya. Uh-huh. Nag-grind siya. Tapos, nakita ko siya nag-grind. Hindi pa yung link eh sorry to say this, depending, ah. marksman pa siya noon. Roger Marks, at, ay, hindi. Hindi, no? uh, marksman, ano pa yon Bruno, gold, gold ah, siya noon, tol, gold siya. Oo. Tapos, MLO kami, ano yun, oh. kasali kami sa The National, <laughs> final conference, nagkasakit si Aaron, tapos, toxic si Daniel, <laughs> Sabi ko, H2, ikaw na pumalit kay Daniel. Tuwan-tuwa si... Naka-line up siya nun. Ila-line up pa lang namin. Ah. ah. Tuwan-tuwa si H2. Sabi ko, Sobrang lakas ko nun, tol. Kahit, kahit tanong mo kay H2 Renny J, sobrang lakas. Control ko, skill, bitawan, lahat nila. Sasab- sinasabi ko pa nun kay Vern, O Vern, pag gamit mo ng ulti, hindi mo na ako gagamit. Renny J, gumamit ka ng ulti. Pagka ah, ulti ni, ni Vern, out tayo. Pag out ko, pang depensa na lang to kay Daniel, pati kay Aaron. mm Gagawin namin yon bam. Mm-hmm. Tapos ako pa yung nagsabi, oh, okay, tol ha, ah, 220, walang flicker yan ha. Ah. Ganyan. Lahat na skill na kabisado ko. Kadya, kadya kasi nun eh. Oh, eh. hindi, tol, kadya. Ang ano nun, si eh. Venus tapon sa kadya, ay tapon siya sa Lolita, tapon din siya sa kadya. Tapos ako, naghahabulan kami. Uh, naghahabulan kami. Muntikan ko siya malagpasan, umuwi ako ng Belgium, naglago ako na solo doon. <laughs> naglago ako na solo. <laughs> Natalo ko walang game. Eh, tapos pag solo, ang, ang, laki ng bagsak ng MMR. Uh, 30 yun eh. Bad vibes ako. Parang plus 5, ay hindi, plus 4, plus 3 ka. Oo. Pag panalo. Pag panalo, last one, tol. <laughs> Oo, uh, uh, plus last one. Tapos pag, ang, ang minus pag olats, 15. 15, 30. bad trip na bad trip. Kasama ko pa nun, eto pa tol, kasama ko pa nun, Deuce Bolt. Sila sa Wo. Ah, sila sa Wo. Oo, kasi Oo. ka-region mo sila nun. Oh, ka-region ko sila nun, sa Belgium. Sila sa Wo. Yun, natalo. Pag natatalo, yun nga, kasi may, may malakas na squad din doon eh. Yung Tig, tapos yung Snake, tapos mm. yung Deuce Uh-huh. Ayun, tatlong squad yung namamayagpag doon sa EU. Mm-hmm. Panalo, talo, panalo, talo pag kalaban yun. Pag natalo, yung gamit ko Kaja, iyak talaga. iyak talaga. <laughs> oh, and double tank nun eh. Si Sawo, grak siya. Uh-huh. Tapos ako, Kaja, ganun. Okay, oh. Um, by the way, uh, dogs, pwede mong i ano yun, eh, iniikot yun dito. Yung, mm. Para kung gusto mong iangat sa yung ano. Okay, para hindi ka mahirap. Nahirapan ako sa parang yumuyo ko eh. Na, Yan. Yeah. Pwede ah. naman ganito eh, ganito na lang. Oh, Dinig naman. Or iya, basta iharap mo yung yung Yan. mic. Yan. Para itutok mo. Hindi, itaas mo, i, di ba? Yan. Tapos naikot yan eh. Eh, okay na to, tol. Okay na, sige. Ang, sige. ang greasy na kamay ko eh. Pero yun, ah. tol, um, doon ko na ano si H2. Tapos, ah. eto, siyempre nawala si Aaron, nagkasakit. Kausap ko si Edward. Ah, ito na yun. Kailan ba to? O, oh, 2020. Ito, pinag, kin, sinabi mo, te, eh, about kay Hindi, Edward. Kay, eh. kay Edward, hindi pa siya Evos nun. Oo nga. Papasok pa lang siya ng Evos. Sikat kasi yun si, alam mo, nung mga time na yun, nasa signal kasi ako, mm. dalawa yung maingay na name sa RG. Si Edward tsaka si Flap. Mm. Sila yung, kasi si Flap kasi ma, ano eh. Pero ang kung usapang malupit, talagang pinag-aagawa nun. Or gusto ng scout, si Edward. As ah, a pospor pa nun, oh, mage. pospor pa oh, siya nun. mage. So, kausap ko na si Edward. Gusto na ni Edward. Oo. Gusto na ni Edward. Tapos biglang nag-call ako sa kanya. Kanya, hindi boss, di... Um, nag-sign na kasi ako sa EVOS. Kausapin mm. ko na mm. si, kanya, si boss Dexter. Oo. Tapos wala na, late na. Sabi ko, okay lang yun, Galaxy. Okay lang yun, sabi ko. Uh-oh. May next time pa naman. Yun, di ko nakuha si Edward. Di ko na ipasok sa H2 sa The National. Sumugal kami. Um, yun na. Pero uma- umabot, umabot naman kami tol ng ano, umabot naman kami ng finals. Nakalaban oh. na. Nakalaban. Archangel ba? Ay. Hindi, ang nakalaban namin sa The National is doon ako buset na buset kay Carl. Smart ah, Omega, pa siya. Oh. Kinuha ka, oh, kinuha sila, kinobserve yung finis. Oo. At tapos, uh, magkasama nun, Haji, oh, Carl. pambihira. Tapos, ang ang coach nun, si Dale, Dale Bitog, oh. Dale Deluz, boset na boset ako ng kay Dale Dilus. Kabisadong kabisado niya drop ko noon. Sabi ko, grabe tong taong to. Pinag-agalan ako. Mm. Si kayo ba yung ano, nana yung kala, nagnana sila? Kayo ba yun? Hindi, hindi. Ang, ang ano namin noon, nag-double marksman sila. Ah! Ranger carry. Oo, oo. Naka-retro yung Oo. Ranger. Tapos ano ang ang ang ano pa noon, ang gamit ko palagi um ako na yung di naman nauna, pero ako yung mage tank na pospor. Ang build ko pa nun dati sa Lunox, um, Enchanted Talisman, Thunderbelt, tapos mga utility Uh-oh. ano uti- utility Ice Queen 1 pang Uh-oh. slow. 'Yun, ganun lang. Kayo ba yung, ano, Selena din sa... Oh, Selena. Si Aaron, oh, Selena. Aaron. Yun. Oo nga. Yun yun. Yun yung time na yun. Tapos yun. Si Edward. Natalo kami ng finals. Lugmok. Mm. Teka, malano sa time na yun kasi tol, yung Sada National. Yung dating next play, wala sila na score nung first conference. Mm-hmm. So kami, kailangan namin perfect. Bawal kami matalo more than two para makapasok ng playoff. Yes. Pag napasok kami ng playoff sa conference 2, lower bracket pa kami. Mm-hmm. Kahit kahit gaano ka kahit, kahit gaano kaganda kahit wala kaming talo, mm-hmm. lower at lower bracket yung bagsak namin. Mm-hmm. Sabi Kasi ko, may ano yun eh, season finals eh. mm-hmm. Dalawang conference tapos season finals mm-hmm. yun, guys. So parang, sugal na to. Sige, uh. G. Natalo na kami dalawang beses. Ah. Pero nakapasok kami playoff. Yun na, umabot kami finals, tapos lahat-lahat. Ah, ah. Yan. Tapos doon na, habang, nag, habang nagdada na national kami, um, pinapasok ko si, si Rene J sa Facebook gaming. Ah, sabay na. Sila Chester pala yun nandun, no? Kalaro mo oh, na STI, si Chester STI pa nun. Ay, STI. Yes. okay. STI. Okay. Kasama niya si Chico, siya, yung da- ngayon referee na sa MPL. Oh, si Chico. Oo, yun. Yun. Si Oo, basta yun. Ayun, yun yung ano, yun yung ah, time Oo, na yun, The hindi pala, pala si Chester. Ngayon, ah, yun yung mga hot takes na ni, ano, ah, lumipad na yung usapan natin. Pero okay lang yan. Kasi dun- mm. yun naman, kaya naman tayo nagpa-podcast Ah. dito. Eh. Yung isa pang mga hot take mo daw dito, ah, yung ano, mobile esports, dati kasi, ano ba, to? ano ba, ano yung issue dito, yung kay, kay Teams? <laughs> <laughs> Pero dati, imagine mo. Ay, yung Dota. Oo, oh, medyo... Hindi, hindi naman ako nag-take ng ano dyan eh. Like, oh. aminado naman ako eh, kasi kanya-kanya naman perspective view yan. Kung sa tingin mo, yung, yung mobile game is hindi siya game talaga or hindi oh. siya for esports, okay lang yun. Uh, mm. It's hmm. your own opinion and kanya-kanya tayong opinion oh. and di ko kailangan makipag-argument sa'yo uh, kasi opinion mo yun eh. Hindi naman kita, ayun yung sinabi mo, ibig sabihin, hindi na kita mababago ng pag- uh, pag-iisip. So, ang nangyari tol, habang, habang tinanong sa akin yun, eto na yung, uh, dito na nagkagulo-gulo kami ni Shinbu. Nang dahil doon Oo. sa issue na 'yon. Ayun na yun. yun Online na online pa kasi na, Oo, nun. eh. na, ano, talaga. pandemic. So, pero basically, wala naman eh. Ano naman eh. Talagang ano lang ako eh. Tsaka barkada ko si Teams. Oo, ah, ano Kumukuha din ako sa kanya sapatos late nung mga naagaan eh. Ah, yun. Sapatos tsaka ano, di ba mga PC ah, items uh, Oo. ata yung binibenta niya ngayon. Grabe no, yung no pandemic, ako ano nung pinag-uusap ko, ano nung pinag-aaway ng mga tao. No? Oo, oh, lahat. <laughs> Natatalo, pati yung sa yun, Dota versus ML community. Medyo, ano kasi parang natatambakan na yung, eh, eh, yung Dota comms, no? Dota community noon. Kasi wala na talagang hype. Kumbaga, wala, wala na. Wala na. ML lang talaga yung, yung na-hype noon. Tapos parang yun ngayon nangyayari. Mm. At interesting kasi, ang, ang, ang thing with Dota, money centered din yan, pare. Alam mm. mo hmm. yun. Wala rin marketing yan. Hindi naman sumisikat yung mga mm. brand. Wala namang brand deals, brand deals eh. Oh, oh, oh. Sobrang rare. Pero kasi, pag nanalo ka, makapag ti ka, talagang sure, panalo ka talaga, yaman ka talaga. Ah, ah, I mean, sa akin, ah, yung sa, sa Dota ngayon, ang nagustuhan ko sa kanila, no offense, ah, baka sabihin ng mga tao na, eh, hindi, pinupush mo lang eh. Hindi. Mm. Um, open na yung betting sa kanila eh. Ayan na. Oo, oh, sige. Ready ka na bang pag-usapan? No? Ah, Hindi naman, pero sa akin, op, ano eh. Like, nasa sa'yo na yan kung gusto mong pumusta or hindi. Eh. Oo. Saan la open eh. Oo. Team Secret, um, sponsor nila is Stake, one of the biggest, biggest casino in the industry. So parang, alam mo yun. Mm. Kasi kailangan talagang, ah, ah, esports right now, magkami naman tayo sa hindi, it's on a decline. Oo. Tama. Ever since the pandemic, ever hmm. since na nag-normal. Oh, nag-normal. It's on mm. decline talaga. Mm-hmm. And madaming esports na naikapan magpasahod talaga ng team nila. And mm. look at TSM, Dissolve. Um, Face Clan. Mm-mm. Di ba? Mm. Paubos na. Yung mga, yung riot nga mismo eh, di ba? Ah, di ba? sila, tapos, da, ang dami. Ma, yung, yung mga big na, big na leagues na akala natin, matitibay, eh, na yun din, unti-unti mm. na rin. So, yeah. Uh, malaking bagay kung bakit uh, ngayon yung Counter-Strike, ikaw, uh, kung ewan ko, World Cup, pero yung Counter-Strike, yun din ang parang main, ano oh. eh, na pinanggagalingan eh, about dun sa... Sa, sa, gamble, di ba? Gambling din mm. eh. Mamaya, we're gonna be talking in about that. Kasi balita ko, itong si Dog Say, eh, marami tayong kukwento about dyan. Punta mo, dito muna tayo sa mga super hot take mo pa rin. Uh-huh. Ah. Ito daw, nagkaroon daw nga ba ng potential trade ng ano? Edward Kyrie dati. Hindi, so, walang, walang Kyrie. Walang Kyrie. Uh, Edward lang for... Edward, Edward, eh, ano, Edward for buyout. Ah. Pero meron, ano, H2O for Wise and Venus. Ooh. Ay, magiging honest ako dito ha. Ah. Baka sabihin nyo, ano yun, ay, hindi ko naman tinitake Venus pati Wise or ano. Kasi may nagsabi sa akin na toxic talaga Venus Wise. Mm-hmm. Pero si, ikaw, sinabi lang sa'yo. Sinabi lang sa akin. Oo, hindi galing kay Doggy yan. Eh, guys, ha, ah. baka nyo. Oo. Mm. Um, nag-away daw sila ng M1. Grabe naman. Okay. Pero chika lang yun. Chika lang yun. So, oh. para sa akin, sorry ah, pero chika lang yun. Oh. So, sa akin, sa side ko, tangay na pag pumasok yun dito sa boot bootcamp. Ah, wait, so wait. Inofferan kayo? Oo. Oh. Ah. Inofferan ako nun. Mm-mm. So, sa side ko, uta pagpunta yun dito sa boot bootcamp, ah. oh. Eh, mag, magjowa sila. Mm-mm. Bawal ako mangialam. Mm-mm. Away na magjowa yan. Mm-mm. Oh, syempre. Di ba? <laughs> labas tayo dyan. Oh, lumabas ako dyan, <laughs> Min. Uh-oh. Ah. Shit. <laughs> so, nagiginig siya, sabi-sabi sa akin yun. Ano na yun? So, sabi ko, ano ba? Unin ko ba to or ano? Tapos ang dami nang ang dami nagsabi noon. Mm. Grabe mga mga oh, chi, again chika. Chika. Chika. Oh. Ba chika, bali mo totoo. Hindi natin alam. Hindi natin alam eh kasi ako hindi ko alam eh. Oh, so pero hindi mo irge, hindi mo risk. Hindi ko risk 'yun. Mm. So sabi ko sabi ko kay Mili, sige Mili pag-isipan ko. Ah, on, onik pa rin pala. to. Oo. Oh. So at that point, sabi ko, shit, oh. hindi na, hindi na. Tapos si Edward, talaga Edward, gusto ko talaga. Ah. <laughs> Edward talaga, ako gusto ko. Kaming dalawa lang ni Renji, bumoto na gusto si Edward. Ah, botohan pala. kayo. Botohan. Andon, Next play ba to? Or- oh, next play, next play. Andun si Adrian Rob na next play. Mm. Um, nagpipilian na kami. Sabi ko, okay, ako, sabi ko sa kanila, ito yung offer ko. Ako ah, magbabayad kay Edward. Pasasaudin nyo na lang siya. Mm. Papasok siya sa roster. For... Ikaw magba-buyout siya. Ba, ako magba-buyout, kayo na lang magpapasahod. Mm. O oh, sige, sabi nila. Ngayon, but, sabi niya, pero botohan tayo. Sabi ko, sige, ano mm. naman eh, neutral side naman tayo, botohan. Talagang wala nagaganap doon na isang decision lang. Mm. Pag crucial na, doon na nag, tumataas yung, yung ano ko, sa side ko na, pagka ganito, pag ang ano, pagka usapang monetary na, Okay. Parang ako yung ano nila, um, Last. Fi- uh, financial advisor. Okay, okay. Pagdating ka sa pera, di mo ako magugulangan eh. Uh, Is either ito yung babayadan mo sa akin o magkalimutan tayo. Oo. Uh, kasi i-explain ko naman sa'yo bakit ito yung babayadan mo. Uh-huh. Explain ko talaga, man. I-explain uh-huh. ko ah. talaga. Ganun ako eh. Masinop ka pala sa pera. Masinop, tol. I-explain ko bakit ganito yung value, bakit uh-huh. ganyan, bakit ganito. Now, ka- nagkapilian. Chester MB Yahweh Exhort. Uh-uh. Ako, Rene J. Edward. Uh-uh. H2. Mm. Uh-uh. Okay. And then, kung, kung, kung, saan, kung saan kayo, doon ako. Sa uh, uh-uh. H2. I mean, no offense. Decision na naman yun. So, yun, parang sabi ko, shit. Uh, Tapos, syempre, si Next Play, mas gusto niya sa side ni Next Sort kasi mas mababa sahod. Mm. Less buyout. Less buyout. I mean, ako naman magbabayad eh. Ayun. Pero less buyout, mas baba sahod. Mm. Yun na. Nangyari tong exhort trade, ano ito eh, no? Uh, ah, M... Gitna ng... Wala, wala, wala. Ano, walang team nun si exhort. Nakuha namin na free. Mm. Walang team nun si exhort. Ito yata yung nagpahinga siya ng isa... Eh, oh, isang, isang, isang season. Yep. And ang, ang nangyari din kasi ng Dogs, nag, champion din kayo sa isang tourney. Kung di ako nagkamali. O, oh, finals ba? Finals. Oo. Sa One Esports. Eh, uh, yung, oo, oh, yun. Oo. Tama. Yung parang invitational na... Oo. Tapos, ka-finals namin ng Signal Ultra sila Imba DJ. Oh, lagi, lagi yung katapat Signal nun eh. Oo, Signal. Oo, so- Nalaglag namin execration, nalaglag namin... Oo. Ano, ang ganda, ang ganda naman namin dun. Mm-mm. Yun, yun, yun, yun, yun yung naganap. Ba't di ko kinuha yung Venus Wise? Hin- baka sin- iniisip nila na hindi dahil ano, value or anything may nagkwento sa akin. Mm. Hindi lang isa. Mm-mm. Iba't ibang tao din. Okay, okay. And hindi ko naman sinisigaan yung Venus Wise na naging aware lang ako surrounding. Kasi ang ganda ng, sa bootcamp namin, wala nag-aaway. Ah, yun yung gusto mong i-keep doon. Oo, lot integrity kami. Pag nag-aaway, nagkakasabihan ka agad ng ano. Kanyari, eh, lately, di ba, na, nasabihan ko, si, noon, noon, nasabihan ko sa issue, oh, ganyan, ganyan. <laughs> Pagkatapos noon, after, ano, nag, nag-sorry naman ako. Tol, ah. mali ko. Sorry. Um, hmm. Di na mauulit. Don't worry. Nagmanap naman ako. Nag-mature na ako. Ganun. Talagang inexplain ko. Mm. Gan, gan, ganun ako. Ganun kami. Pag nagkamali, si na, Jay. nag kami niyan. Anong pinagawa niya rin ni Jay? Kalaban namin Blacklist. Wala Venus Wise. Um, si Kevlar. Panon? Ke- S9. Ke- eh, S9. Um, offline yun eh. Tapos si Dexter yung naglaro. Um, Legend pa lang account niya. Nanalo kami 2-1. Kaso, paano nakaisa? Okay. Doon ako nagalit kay Rene J. Oo. Sabi ko, tol, ina, paano nakaisa yan, tol? Nagdadabog-dabog ako doon. Umiyak si Rene J. Walk out, bam, umalis. Mm. Kuha kotse, bam, zoom. Da- Nagkakotse. <laughs> Oo. Bago, bago yung kotse niya na Oh, bago. MG, bago. <laughs> Sheesh. bago. Iyak siya, umuwi, bataan. Three days later, bumalik, nagsorry sa akin. Nagsorry din ako sa kanya. Uh-huh. Tapos sabi ko, Jape, sana mag-guess nyo naman. Ang ano sa atin kasi, tol, yung stigma sa atin. Bakit yan mag... Bakit yan mag, mag, gusto mag-champion sa MPL ta kumikita naman na? Mm. Gusto ko na yung tapusin, tol. Gusto ko naman manalo mm. tayo. Oo. Tama. S- Siyempre, pagka nababash tayo, defense mechanism ko na na sasabihin, at least kumikita naman. Mm-hmm. Pero deep inside, tinutuso ako ng ice pick, tol. <laughs> Sinasaksak-saksak ako. Pero, alam mo yun, Oo. to the point na gusto ko talaga, maganda yung run namin, maganda lahat. Oo. Yun. Pero nag, nag, nag-uusap kami. Ayun yung na- natatakot ako, baka mamaya kasi pag nag-away yung, sabi natin, nakuha namin yung twice. Pero kung nag-away sila, hindi ko alam gagawin ko doon. Magjowa yun eh. Eh, dalawang player yun eh. Di mo rin, di, ano eh, pare, wala ka din sa lugar, kumbaga, Oo. na umilam. Oo, ay, wala ako sa lugar eh ang, ang, ang, ang usapan natin, Mobile Legend. <laughs> Pero pagka ganun na kasi, shit. Mm. May, may, may reason ba kung bakit? Na, ano, maiba lang. doon sa, lagi kayo nasa malayong lugar eh. Uh, talagang gusto mo lang doon sa lugar na 'yon. Hindi, tol. Um, ever since nung lumayo sa, ano, sa, sa Belgium, at saka nakita ko yung mga esports org doon. ay, ayun yung mali eh. Kala ko ganun ka sa Pilipinas eh. Mm. Um, yung mga, kunyari, sabi natin, LCS from League of Legends, Oo. nasa Frankfurt yung ano nun, yung, yung, Bootcamp. hindi, hindi, hindi, yung, parang, ito, parang nasa Makati yung Ah, tournament. yung liga. Yung liga. Oo. Yung mga team, nasa probinsya. Mm-mm. So, gagawin lang nun, 30 minutes train lang. Chik! Ah. <laughs> To 15 minutes, boom. Okay. Hindi natin na take for account na matrapik <laughs> kami na. Grabe, tol eh wala na eh, nagbayad na. Pag ako kasi tol, kumukuha ng, kunyari, renta tao na isang bahay. Babayadan ko na isang taon. Taon din. ah. Pag hindi na ako may stress, Oh, nila- wala na napag na. no, no, ito, boom, manahimik ka na lang. Ah. Please, Oo. Ah. Ah, wag mo na ako kausapin. wag Magpo-focus na ako sa trabaho, sa, sa tingin ko. Kasi fast-paced, fast-paced yung buhay namin eh. Ah. So, ganun. Okay. So, kasi, um, ang lead-in ko dito is, uh, ever since kasi guys, parang, 8 pa lang, 8 pa lang, nasa ano na to, Pampanga, yun talaga malayo. Meron pa tol. Dati may bootcamp kami sa Caloocan. Okay. Yung Aethermain, yung season 1. Oo. Si Rebo, pati si Bat, si 666, lumabas. Iwan ko, si, basta, basta si Rebo yun. May kasamang, may kasama siya. Lumabas, bumili ng ulam. Five minutes later, bumalik. Kalookan to, tol, ha? Uh. Ah. Sabi, sabi ko, saan yung ulam, tol? That, tawag, never, never ako tinawag na boss dogs ni, uh. ni Rebo. Dogs, di kami nakabili. Which is gustong gusto ko kasi parang kapatid ko talaga si Rebo eh. Dogs, di kami nakabi. Bakit tol? Walang, walang ulam. May nagbabangilan <laughs> sa, sa, sa hanto. Ay, shit! <laughs> Sabi, Natakot ka. Holy crap! Sabi ko, okay. Hanap tayo. Ah, <laughs> tayo sa iba. Oo. In, in fairness, oh, na alam mo, ang benefit na malayo kayo. Malayo kayo dun sa mga, yung may culture kasi ng mga bandang season 1 hanggang 4 na ano eh araw-araw nagiinom, nagka-club. Ay, tol! Ang dami, tol. Meron pa akong, mm. kung gusto, Sorry, Ribo. Sasabihin ko lang. kung gusto nyong ilabas ko po yung picture ni Ribo, buto ba natutulog sa agdan? Lasig na lasig. <laughs> sige, ano, sige, the goat, the goat, Nga, Doc Ribo. Diba, mahal ko yun, labas, mahal oh, ah, nag-send pala na sa akin nun si 666, si Matt. So, uh, kung may abo din ka si Matt. Si Matt. <laughs> Tapos si Coco, dati tatandaan ko, um, so, magaling si Coco. <laughs> sa, sa ano, sa, sa, sa babae, sa usapan. Pupunta ng mall, pagka-champion nila, naka-ater, ko o sa likod, pinag-aagluhan siya. Oo. Shit, sabi ko. <laughs> Kasi wala naman silang pa... Yung mga yon si UG si Payne, si Hayes, si Rebo, si Coco, wala silang pake sa kasikatan. Oo. Ang gusto lang nila, kumita. Oo. Yung kay Coco, pati kay Rebo dati, mambabae. <laughs> Alam mo, uh, mapansin. Ayun lang, ayun lang. Siyempre. Bata pa rin. Bata kasi, ah, da, binata kami nun eh. Oo. Lalo sila nun na, uh, siguro mga 18, 20 mm, lang sila. Tol, eh. nag, nag-i-scream kami. Nagiinuman. <laughs> na may abang nag-i-scream, nagiinuman. Hindi, lang, hindi lang pala ex yung ganun. Oh, tol, nag, abang nag- oh, shot mo. Ako pa nagbibigay paikot. <laughs> Asa si Chang, Aether Valkyrie, uh, pati Aether Min. Paikot uh, yan, tol. Shot, shot, shot, shot, shot, shot rg lang nun eh. Hindi, no? lima sila ah, naglalaban. Ah, okay. Ay, scream. Pwede na nga kayo mag-scream oh, nun. Oh, nag-scream na sila nun. Tapos, ah, aba, pagkat eto yung lima, oh, Rebo, Coco, uh, inom. Tapos pupunta ka sa kabilang kwarto, oh, ikaw na, shot mo na. Paikot. Oo. Uh, ah, di ka nila pwede tagyan eh. Oh. Di ka nila pwede takasan ng time na eh. tapos may, tapos may kita mo doon, yung iba may tama na, pag namamatay, tumatayo, nagpapakyo. Anong pa. <laughs> oh, oh, agang nagkakainitan. Di man kainitan, pero ganun na yung trash toan. Oh. Ganun yung ano, yung dati. Pero mm. nagbago na ngayon. Siyempre. May sistema na eh. So isang isang uh, iconic na nangyari sa inyo ay uh, ah, no kaya ako na bring up yung malayo. Yung di kayo nakapunta. Ah, oh, oh. yung sa, sa Eco. Ano na ba talagang, lahat dami pa naman nag-aabang uh, doon, pre. Mm, mm. Season 9. Kasi si Yahweh ay nasa Eco, Eco na. na Eco na. Mm. Eco so na. parang, syempre, ano pa rin yun, heated match pa rin oh. yun eh. Pero so, nung ano, nung naglaban na, nandun sa venue, pina, ano, pinahype namin ni Yahweh, di ba? Mm, mm. pinakita ko yung picture nila, gano'n, oh. uh, taas ng viewership. I mean, sign overall, ang kinagustuhan ko doon sa mga tao ngayon, sumasabay sila sa hype ko. And oh. ayun yung, ano, ayun yung wala ngayon sa MPL. So, um, bakit tayo pumunta doon sa wala doon sa MPL? Mm. Tanungin ko muna doon kay Yahweh. Mm. Una sa lahat, nagkaroon ba talaga ng parang semi-bad blood doon? Kwento mo naman kung ano yung kwento? Paano siya napunta dun sa Echo? Parang meron bang parang... Uh, Ayaw nakakampi ni H2 nun. At sa, siya na mismo nagsabi. <laughs> Ayun na. Kay, kay Doggy naggalit guys ah. Pero totoo to. Oo. Oh. Ah. Okay. Ayaw nang ni Rene J si Yahweh. Ayaw nakakampi ni Yahweh si H2. sa Mobile Legend ah. ML, oh. Pero pagka magkakasama sila, Siyempre. alam naman nila yun eh. Mm. Alam mo, napansin ko sa mga player, pag sinabi nila na yung ayaw makakampi, usually, ang dahilan nun ay dahil sa grind o kaya attitude. Pag mm. nakikita nilang hindi na nag-grind, ganun. Hindi, um, nag, ang, uh, kaya ayaw <laughs> na ni RJ kay Yahweh, nagsasapuan sila shot call. Okay. So, ito naman si Yahweh, siya taga-shot call kay H2. Mm. Okay. Si H2 kasi, shot call niya, kaya ba to? I <laughs> know, offense. Gan ganun man talaga eh. Ganun man talaga yung shot call niya dati. And ngayon, di na ganun. Nagbago na. Nagbago na. Dapat kasi calcul- calculated mo na eh. Hindi ka pwede magtanong. Ito, mm. sa mga viewers natin dyan, mga pro, pag nakita yung nagda-doubt kung hindi alam kung kaya o hindi, ibig sabihin hindi niya kabisado yung Oo. hero. oo, oo. kahit nakaling siya, ganun yung ano. Mm. Di ba? So, parang, si Yahweh nun, um, ano yun? Um, Hot. Ano ta? Lupit na chika to guys ha. Oh. Ayaw so, na niya kakampi. Sige, explain mo. Explain ko. Ba- bakit ayaw niya nakakampi? Dahil nga, una, um, nung ano yun, um, anong team yun? May LPE pa nun eh. Anong season yun? Seven. Seven. Tapos sa amin na si Exhort nun. Mm. Um, pagka nag-RG si Yahweh, pati si sila H2, pagka si Yahweh kasi ang grind niya, ano yan eh, si Yahweh pag nag-grind yan, 24-7 yun eh. Mm-hmm. Sila, sila H2, parang pagkatapos ng grind, wala na. Parang pahinga konti, galaw-galaw, ganun-ganun. Which is understandable naman. So ngayon, etong si Yahweh, dun, dun niya nakakasama sila, Sanford. Mm, which is, uh, no, ano ba, next play nga pa rin yun eh, no? Oo, tapos kinu- dun ko kinuha sila Sanford dahil kay Yahweh. Mm si Miles, si Sanford. Mm, nakaka- yun yun kasabay niya naman, si Esa, RG. Oo, yun na yung magdamagan. Tapos pag hindi yun, sila Lancy, Kazen. Uh-oh. Ginagawa pa ni Yawi nun, uy, tanggalin niyo isang tank niyo dyan, ako na. Hanggang ano tayo, hanggang, seven, hanggang 8 ng umaga. Oh. Ah. Tapos sasabihin nila Lancy, hindi kakain muna kami. Hindi, ito cellphone ko, grab, order na kayo. <laughs> Tapos taga game. Ayun, game. Ganun kasi pag si Yawi. Stig yun, na ah. mm. kwento. Super, super sipag talagang batang yun. Mm. Super sipag. Um, never nawala sa sistema niya. Kahit kumikita niya sa Facebook ng mm. pera, ML pa din. And kinaganda nun, total support si mama niya si Titaye. Mm. Isipin niyo man, nandun ngayon sa Indonesia, sumusuporta kay Yahweh. But, oh, nga. Grabe si Titaye. Napakabait. Mm. Napakabait ng mama ni Yahweh. Mm. Supportive. Ayun yung naging, naging tumayong nanay namin. Ah. So, ibig sabihin, bumi, bumibisita rin Every time na may laban, tapos mm. nagdadala pa ng sinigang. Sarap. Grabe, ang sarap talaga. So, mm-hmm. shout kay mama, ah, tita Ye. Um, tapos nun, si H2, ay nakakampi ni Yawi si H2 dahil parang kulang sa grind si H2 nun. Uh-huh. Um, so, kinausap ako ni Yawi, gusto niya lumipat nun una sa Bren. Ay, pinapili ko siya. Saan ba gusto lumipat? Bren or Aura? Aura pa dati. Kanya, gusto niya daw kakampi si Baloy. Pero gusto niya din sa Bren. Gusto niya magikampi mm. si Carl. Mm. So, isip. Tinawagan ko si Daki. Birthday, okay. birthday ni H na to ah. <laughs> Tinawagan ko si Daki. Tol, um, naghanap ba kayo ng tank? Sabi niya, bakit tol? Um, gusto niyo ba i-buyout na lang si Yahweh? Mm. Magkano yung presyo tol? Um, sabi ko sa kanya, 500k. Mm, baba. 500k. Mm. Baba. Tapos kinausap nag nag ano <laughs> waiting waiting. Correct me if I'm wrong, 500k or 2M, nakalimutan ko na. Daki, ano mo sa akin? Para <laughs> refresh mo sa akin. Nakalimutan. 2M or 500k? Nakalimutan ko na. Um, tawag sa si Daki, tol, masyadong mahal. Wala hmm. pang, hmm. wala pang achievement yung bata. Pero sa, ah. sa, sabi ko, sabi, sa, ah. sabi ko sa kanya, tol, hindi naman, okay, counting of achievement, yes, wala siya. Pero yung engagement na magagawa sa inyo. True. Malaki. Malaki. Mm. Isipin mo, tol, champion yung Bren lately, di ba? Nung 6 noon. Oh. Ano rin, nung, nung, nung M5? Ayo, ayo. ay, Di ba, oh. champion? The next day, di, wala, di na napag-uusapan. Mm. Okay, okay. Which is uh, isang value sa isang franchise na malaki. Kasi Oo. hindi naman just about winning. Di ba? As a franchise, ha, ah, guys. Kasi syempre, mm. kaila, para magpasweldo, kailangan mo kumita. Oo, oo. Mm. So, sa akin na, ah, sa side ko, okay, champion kayo, pero kung wala magdadala ng hype na yun, nonsense. Oo. Pero nagets ko naman si Daki. Ang habol kasi nila doon, winning. Yes. It never, kaya ang, ang kinagandaan sa brand, it's never been the hype. Wala silang pake kung hindi kami, kung champion kami ngayon, tapos bukas di na kami mat, matunog, okay lang, champion mm. naman kami. Which is respect. Respect talaga ako doon kay Daki kasi ayun yung mindset niya, man. Yes. Sa akin kasi, it's all about paano tayo mag-generate ng income. Yeah. Paano tayo makapag-generate ng ganito. Kasi, tol, yung bread nababayatan sila na maayos eh. Mm. Sa amin sa next play, hindi eh. Mm. Kasi kay, ikaw, ikaw yun eh. Oo. <laughs> ikaw yun. <laughs> Oh, so ikaw, ako kailangan pa, ko mag... Pa, I mean, bulsa oh, mo. Bulsa ko eh. Mm. Nagbibigay sila, sabi natin, 2 million budget a year. Magkano yung bootcamp? 150k. Kuryente, mm. 200k. Mm. Sahod ng mga player, 20k each. Eh, Ubus yung 2 million in 2 months. Uh-oh. 3 months. Uh-oh. The 9 months left, Uh-oh. bulsa ko na. Uh-oh. Di ba? So ako, nag, nag, naghanap talaga ako sa, paano uh-huh. pasasahudan tong mga batang to uh-huh. na magiging happy sila, ganyan-ganyan. Uh-huh. Cargo ko yon lahat. Uh-huh. So, ayun yung, ayun yun. So, si Yahweh, kinausap ko sa Daki, hindi, ayaw ni Daki, masyadong mahal, okay. Sabi ko, ya, isa pang season kaya pa. Uh-huh. Tan, sabi ko kay, kay uh, Tristan nun, kay Yahweh, Tan, kahit isa pang season, pag-isipan niya daw. Pumayag siya isang season. Mm. So, yun na, nag-top 4 kami. Pumasok na si Midnight. Super grateful talaga ako kay Midnight. Uh-uh. Um, yun nga. Pero sabi sa akin ni Yahweh, ayaw na talaga. Mm. Sabi ko, kinirespeto naman. Sa kampi na to. No? Oo, oh, kampi na. Ayaw niya na. Kinirespeto ko naman siya. Sabi ko, sige, ya, ah, ano, ano, may napupusuhan ka bang team ngayon? Ifo-force ko na talaga. No matter mm. what. Mm. Ifo-force ko talaga. Sabi niya, eto boss D, Echo talaga. Mm. Una, Aura pa nung time. Oh, eh, Echo, na, Echo na, Echo na. na. Unang kumausap sa akin sa Arcadia, linobol ako. Lo, uh. sabi ko, <laughs> upal tong tao to. <laughs> Oo, oh, kaya, alam, eh, alam ko yung presyo ni Yahweh. Alam, ko, alam ko kung ano kaya yung kitain kay Yahweh, uh. men. Tapos ilolobol mo akong ganyan. Mm. Nakausap ko si Ma'am Mitch. Pumayag sa price. Boom, transfer. Hati kami ni Next Play. Uh. Binigyan ko ng porsyento si Yahweh. Uwe? Oh, hindi ano yun guys ah, hindi, hindi normal yun. Pag 200K, buyout, binigyan ko na 200K si Yahweh. Yung mga buyout, usually talaga kaliwaan ng mga orgs yan. Oh. Wala, hindi involved players yan. Hmm, nagtaka nga ako, ba't, Bait mo, ah. ba't kumat si Next Play? Ako naman naggumawa sa lahat, di ba? Ah. Pero overall, okay. Binigyan ko si Next Play. Hati, hating kapatid yun na Next Play, tapos ah. may cut pa si Yahweh talaga. Legit. Nagaling na sa'yo. Na galing dun sa Ah, full sum ng buyout. So, binigyan ko siya 200K. Um, yun. Um, nakuha siya. Hmm. Si Ma'am Mitch, ang daling kausap. Tapos, tinatanong din nila ako kung available ako. Kung pwede na ako lumipat ng team. Sabi ko nun, hanggat nakatay pa kasi, etong dalawang bata, si Rene J, uh, si Yao. Ay, si Renny J, pati si H2, mm. H2. sa next play. Mm, mo, i- di mo iwan. Hindi ko iwan. Mm. Okay. So, yun. Season, si, season 9, coming in. Nag-usap-usap kami. Sabi ko, pwede isang chance lalago lang ako. Mag-ano lang ako, sa, pagang focus ako sa ML talaga, train natin. Mm. Focus ako, focus ako sa ML. Pumasok si Coach Pau, may scrim kami, unbeatable kami. Mm. Fundamental heroes. Same kasi kami na hero pool ni Venus eh. Uh-huh. So, Kaja, Lolita, Rafaela, Matilda, mm. ayun yung mga hero pool ko. Mm. Yung mga exotic ko naman, Saber, Tig, uh, <laughs> yung mga ganun, pagka ganun. So, <laughs> di, never kami natatalo Sa mga scream. sa Scream. Mm. Ngayon, eh ako, ako si numbers ako eh. Numbers don't lay sa akin. Nag-usap-usap kami, kukunin daw si Micophobia. Sabi ko, bakit niyo kukunin? Kailangan pa natin nakapalitan mo na tank. Yung magaling sa micro. Sabi niya, sa macro, super lakas mo eh. Mm. Hawak mo yung shot call, Sino nang nagsabi nito? yung coach. Okay. Sabi ko, okay. I thought I respect that. Sabi, sabi ko, pero hindi ako against kay Miko ah. Mm. Kaso kasi wala siyang numbers. As in, never siya naglaro hmm. last season. One game, two games lang. Sa S8. Oh. Ay. Nung, oh, Onik, oh, uh, oh, Onik siya. Onik. Oh, wala, wala siyang game. Mm-mm. So, pa, bakit mo siya kukunin na wala ka man lang basis? Basis. Mm-mm. That's 101, di ba? Pero finors pa rin nila. Doon, nung kinuha pa rin nila, tapos nakita ko na si Mikophobia, lagi na siya yung kasama mag-scream. Tapos kami nila Renny J, pag wala lang. Mm. Taga basketball na ako. <laughs> Yun, uh, nag-basketball na lang ako. Gagawin ko dyan, tol. Sinayang yung panahon ko. Uh, Three months ako nagbatak na taya lahat. Pag ang sa akin, ang, ang nasa utak ko noon, tabla panalo lang tayo, tol. Mm. Pagkapatalo na tayo, gagawa ako ng parang, puputulin ko yung internet sa MPL, po. <laughs> Di, ganun na yung mindset ko, tol. Oh, Alam mo yung, sugal na to, men. Oh. Gagaw, all in. Ano? All in ako, puta. Ah. Pag nakita ko yung, patalo tayo, <laughs> puputulin ko yung internet doon, magdadabog ako. <laughs> ganun ka naka, ano, ka-dedicated. Ganun ka-dedicated. Tapos, pumasok kami, pinalago kami. Uh. Kalaban namin blacklist. Uh, Eto na yun. Ta, so, S9 ta, S9. S9. So, draft kami. Sa bootcamp, uh, draft kami, draft kami, draft kami. Na-fix ko na yung drop. Coach, eto yung draft. Uh, Kanya, oh sige, okay yan. Bam, okay, okay. Pagpunta namin doon, first game. So, sabi ko, open natin Valentina, Paramis, uh, pati Akay. First pick tayo Valentina. Pag may choices tayo, if kuha natin ulti ni Akai o ulti ni hmm. Paramis. Okay. Sabi nila, sabi ng coach. And then, hindi ko naman sa pinapaya si coach pa, ha? Ah. Um, uh, kasi... Uh, Kwento lang to. Uh, at saka, baka ano niya lang, uh, pre, ano yung parang, hindi niya na-anticipate. Ako kasi na-anticipate ko na. Kasi na-scream namin nun si Venus Wise. Nag, ah, okay. La, lagi namin kay Scream. So, ang ginagamit dati ng ni, ni Wise, Valentina Jungle. So, sinabi ko sa Anla, sabi ko, Coach, baka mag-Valentina Jungle to, mag Promise, tapos mag-Matilda to si Venus. O baka pa nga, uh, mag, ano to, basta sabi ko, malaki hero pool na itong dalawa. Uh, sa season 9 ba to? O, te- season 9. Season 9. Season 9 season 10? Season 10 kasi wala season 9 viewers. Oo, oo. Season 10. So, sabi na, oh, hindi, hindi yan magano, hindi yan kukuha ng Valentina Paramis. So, kunin natin yung Akai. Sabi ko, coach, kunin natin Valentina. Uh-uh. Sabi ni sabi ng coach pati ano, sabi ng coach, "Di, akay tayo tiwala." Pag pindot ko ng akay, pagkala ko, Valentina promise. <laughs> Ay, dapat Valentina muna. Wala na tol, nag-ano na ako, no, napalpitate na ako. <laughs> Sabi ko, paano ko to lalabanan? Kokopyahin ng Valentina yung ulti ko. Uh, Pagpapasukin ko, may ulti pa ng promise. Uh, paano ko to lalabanan? Wala, sugal kami, talo kami. Second game, Week 5 day 1 ba to? Predicted na namin na magnanatalia jungle si Wise. Ito, dito ka na, ita ko na. Uh, Mga akay, akay, val, ako na, ganun na ganun. Akay, tas Valen, Tol, dos pero sa ano, sa, sa draft namin, Valentina kami dyan. Normally, normally, uh, Valentina. First pick. First pick. Uh, para may choices kami. Oo nga. Kahit mag akay si Wise, pwede namin kunin yung ulti niya, kahit uh, ano. Di ba? Oo. Oh. Naka na yun, naka-layout na yung tool. Uh, layout na talaga. Yung draft, ayos na, nabago. Nung nandun na kami sa stage. Oo. Uh, kasi nga, oh. it happens, it happens. Tapos, nung nandun, second game, alam ko na na magla Natalia si Wise. Oo. Na, 99% alam ko magka... Kasi ka-scream nga nila, guys. Oo. Nakaka-scream namin. Um, alam ko na magna Natalia talaga. Like, uh, basang-basa ko na talaga. So, yung saber doon, sa akin sana. Ah, Tapos pakito si... Si Rene J. Hindi, si Ay, Kaizen. Si Kaizen, ah. Pakito Jang... Pakito... Oh ano, jungle. Tapos sinabi sa akin ng coach, kaya mo ba, kaya mo, Kap, kaya mo ba magpakita tank? Sabi ko, sige, so ayo. Nag-post 5 ka pakita ka dito. <laughs> Oh. Sabi ko, ang goal ko dyan, eto tol ha, ah. gagawin ko dito tol, a-uppercut ah, ko Lolita, cancel ulti na lang. If ah. gagamitin ko tong pakita. Uh, ginagawa, in-explain ko sa kanila kung ano yung mangyayari pag ginamit ko yung uh, pakita tank. Pag ma-realize naman lang uh, nila. Kasi nagtitiking yung clock eh. Oo. Pagka nagsabi ko, pag nag-ulti Lolita dito, yun lang kaya kong gawin. ay lang kaya kong gawin, tol. <laughs> Not, nothing, nada, wala na. Oo. Bigay mo sa akin yung saber, papatayin ko si Wise level 4. Oo. Masabi nila, hindi, mas maganda kung jungle yung saber, pag one shot. Sabi ko, sure kayo dyan. Sabi ko, eto pa, tinanong ko sa teammate, guys, sure kayo dyan. Ah. Lahat sila nag-agree doon. Okay, kung lahat kayo nag-agree, team agreement to, Jiao. After, after netong game, uh, ano ginawa ko? Ano ginawa ko? Tinawagan ko driver ko, uwi na tayo Pangasinan. Rekta <laughs> na. Ayoko nang bumalik sa uh, ayo oh, ayoko nang bumalik dito sa bootcamp ng ne- ng next play. Ayoko mm. nang umano. Out. Out. Mm. Sabi ko pinahiya niyo ako, tol. Oh. To ano ka dito, sprint pa kito si Batute. Na concussive. Di ba? <laughs> Oo. Pinahiya nila ako dyan. Pero at that time, tol, kalaban namin palagi yung next play lineup. Never sila mm-hmm. nanalo sa amin sa Scream. Ang kasama ko nun, JM, Lancy, Kaizen, ako, Kuzen. Donut. Ah, Kuzen. Si Salbik. Oo. Mm. Tapos lineup nila, Donut, H2, Miko, James. Sino pa isa? Phosphor. Exhort. Ay. Hindi, si Reddy J. Ah. Tinatalo namin. Tapos amin si JM. Mm. Never si Lord JM. Lord JM. Mm. 4-0 palagi sa amin kada scream. Taas Tapos ini-screaman din namin blacklist. Nung, dina, nung wait, uh, ah, ini-screaman namin blacklist, humihingi sa akin ng info <laughs> si Coach Pau. Di ko binigyan. Uh. Sabi ko, eto, eto sinabi ko kay Coach Pau ah. Hmm. Isa tayong team, pero eto tandaan nyo. Pag in-screaman kami ng kabilang team, hindi ako maglalabas ng information kasi hmm. respect doon, men. Sabi Ay, ko, tama naman. Mm. Kahit bayagan nyo ako ng isang milyon, dalawang milyon, hindi ko mm. ibibigay mm. info na yon. Yeah. Ano kasi, um, Scream, <sighs> hindi, never talaga. Ang hindi mo na, ma, pag, pag nalaman ka na nagsishare, forever ka na. Oo, na, parang wala nang tiwala sa'yo. Wala nang tiwala sa'yo kahit kailan. Oo, kaya, um, pag nakipag-scream sa amin yung esports, ano, is ibang esports team, may tiwala sila sa amin. Mm. Basta nandun nakalabel pangalan ko, never kami mag-provide ng ano, Yeah. Screenshot or any info. Mm-mm. Tama, tama. Yun. Gandang mga kwento. Tapos, ay, the rest is history. After ng, sa, sa season 11, kayo ay min, min uh, na-explain Minana na, minana na. Minana na yung season 11. Ayun, rest is history. Oh, ano, yung minana, wala na si H2 noon, wala na si, eh, eh, eh, si H2, RSG na, si uh Renny J, Smart, Ume, ay, Blacklist, Blacklist na, na si Yahweh Echo, tos ako, wala na ako sa na-explain. Nagpahinga ako na isang taon. Yeah. Matanong ko lang dito nung sa ano, yun, nung pag-alis ni, uh, yung na-explain mo pag-alis ni, ni Yahweh, ano naman, mali, ma, malinis, ma, malinis, malinis, malinis, malinis. Um, same naman din with Rene J, ganun din. Si Rene J, ayaw niya talaga umalis. Oh. Rene J, wala siyang pake kahit wala ng MPL, gusto niya magkakasama kami. Mm. Pero ako na nag-push sa kanya, sabi ko, Jay, wala kang pa. Wala. Uh, next season, wala ako. Sabi ko, pahinga mm. ako. Kunin mo na yung blacklist. Inoferan na siya noon, no time. Eh. Then, oo, pag ang inaano-ano na siya, to sabi ko, kunin mo na, Jay. Mm. Kunin mo namin. Wala, ta wala akong papala dito sa bootcamp. Wala akong papala dito kasi pahinga ako one year. Wala akong content, wala akong, wala akong idea. Sabi ko, as in for the first time, na blanco ko. Mm. Kasi hindi ako maka-move on sa naganap. Yung napahiya talaga ako sa MPL tol eh. Yung pakita <laughs> tama. Ah. Pahiyang pahiya ako nun tol. Ah who's, um, ba, yung KDA mo din, di ba? Parang ganun. mm, pa- ano? di, tol, yung... So, pati yung performance. Saka weird eh, kasi parang... Dumikit pa nga kami game to, dikit na dikit yung laban eh. Nagkalabanan na lang sa Lord. I mean, pero sa akin kasi, I mean, Ah, oh, pride mo yun, eh, no? Ah. Pride ko yun eh. Mm. Pride, tinapakan eh. Ah. Ah, ayun yung ano yung masakit sa akin. Hanggang ngayon pag naisip ko yun, parang, ah. Ito yung dahilan ba't nablangko ako na isang taon. Hanggang ngayon. Kaya hindi ako masyado nagko-content kasi napahiya talaga ako doon. I understand. Well, <laughs> ayan pala. Alam mo, never, di, di, ngayon pala kata to na-reveal, ano? Uh, never, uh, never ko reveal. Ang, ang may alam lang na ito si Renny J. Pati si, say, hindi nga alam na H2, si Renny J lang eh. Oh. Kasi Renny J lang talaga yung madaling kausap. Close na close talaga. Super, kayo. super close mm. talaga. Tapos si H2 naman, um, RSG. Umalis eh. Mm. Umalis sa boot camp eh. Okay. Umalis sabot kam si H2. Sino nauna? Na, pa, uh, sino nauna umalis? Si Rene J o si H2? H2. Di na siya bumalik. Mm. May bootcamp dito sa Manila noon, tapos di na siya bumalik ng Pangasinan. Nandun pa nga yung computer niya hanggang ngayon eh. <laughs> di na siya bumalik ng Pangasinan. Uh-huh. Um, nung kinuha nila yung gamit nila, driver na lang yung kumuha. Oh. So ibig sabihin may ano may ah, disappointments talaga. Madami talaga disappointments. Anda yung season na yon, ang daming gulo. Oo. Uh, let's say, man, packed up talaga yung season Oo. na yun. Talagang like, nag-crash yung mundo namin. Like, doon kami nagiba. Yung sama namin, parang doon nagka-stain lahat-lahat. Okay. Ayun talaga yung moment na yun. Yun yung time na yun. So, Sage doon di nagpaalam. Na, ah, ah, wala sa Wala sa plano. wala sa plano. Tapos nakita ko na sa RSG na. Binitawan hmm. na na next play sa RSG na. Si Rene J, kausap ko. Um, pinush ko na sa ano. Blacklist. Blacklist. Tapos, mm. yun, out na ako oh. sa ah. next play. Pero nung ma, yung uh, at least kayo yung ma, yung friendship niyo nun. Syempre, sabi mo nga nagka-stain pero ano naman, like okay naman yung pagkakaiwaiwalay. Hindi, kami, uh, ah, si Ren okay, kay Yahweh okay, kay H2 hindi kami okay for 3 months at least. Mm. Oh my God. Paano niyo na-resolve yun? Um, nagkita kami. Oh. Ay, hindi. oh, nagkita kami. Nagkita kami. Tapos, kinausap ko siya, sabi ko, uh, ah, tol, sorry, immature ako nun. Mm. Okay, sabi ko, immature ako. Um, yun, um, di na ako tulad ng dati, min, sabi ko. Nag-mature na ako simula lumabas yung anak ko. Hindi, di, no, di kami nag-usap ng six months, eight months. Six, ah, matagal pala. Matagal! Uh-huh. Alam ko may hinanakit siya sa akin at ako may hinanakit din ako sa kanya eh. Uh-huh. Alam mo yun? Okay. Pero okay kayo ngayon? Okay kami ngayon. Ngayon, super, super, super okay kami. Um, yun nga, sin- explain ko sa kanya yung side ko. Nag-sorry din ako kay Mika nun. Sorry, mature ako na. Super, ano. Emotional. Sabi ko, parang dati kasi, ano eh, umiikot kayo sa mundo ni Doggy. Mm. Ay, parang, ano ba to? Ano ba tawag doon? Um, parang, ano eh, um, welcome to the world of Doggy. Mm. Okay. Ganon. Nandun kayo sa, sa isang bahay, basically. Oo. Oh. Ano okay. yun? So, na, okay. nung na, umalis sila, na-realize ko na, Oo nga, no? Mm. And end of the day, alis at alis sila. Uh, ay, yung bootcamp na yun, tol, di ko yung ginawa para sa akin eh. Ginawa ko yun para sa amin. Para sa amin ni Yahweh, H2, Renny J. Uh, yung mga nabuo kong, ano, pero pamilya. Wala, oh, pamilya. Kaso wala na sila doon. Yung bootcamp ngayon, wala na, di ba? Parang, uh, an, iba, iba, MDL player na. Ayun yung nasaktan mm. sa akin. Ayun yung masakit uh, sa akin. No matter what, transparent naman ako sa kanila eh. Oo. Tapos, ganun yung nangyari. Oo, oh, yung parang nagka, nag-stay, nagkalipatan na ng team. And yun. Yeah. At ang tagal, no? 8 months na, sabi ah. mo, 6 to 8 months na hindi kayo <laughs> dumating sa point na nagkaanak ka na, di ba? Mm. Paano nyo na-resolve? Ayun, nag ayun, lang? yun, nag-usap kami sa binyag ng anak ko. Ah, pumunta siya. In-invite mo pa rin. In-invite ko. Ah. In-invite ko pa din siya. Hindi, hindi, sabi ko, sabi, sabi ko kay AJ, I think Nakalimutan. Totoo, to be honest, ah, ito. Ah, kung doon ba sa, sa binyag ng anak ko, pero nag-uusap kami ni, ni, ni H. Don, pero kinausap ko si AJ, sabi ko, Bibi, ano, tingin mo sa niya, Bibi, ikaw, ikaw na lang, grow, uh, ikaw yung mas matanda, mas mature ka, you need mm. to grow mm. up. Sabi niya talaga sa akin, may anak ka na, ganyan. so, yan, oh. Mm. kinausap ko si H2, sabi ko, ito. Oh. Nangyaanis ako sa kanya. Mahaba-habang usapan yun, oh, syempre. Oo, oh, oh. mahaba-haba. And, to be honest, yun, sinabi ko sa kanya, nag-mature naman na ako sa lahat ng bagay. Oh. Um, yun. Okay. And now, okay naman din sila ni H2. Kanya-kanyang buhay na ngayon si uh, Doge nasa Minana. So, paano ka nabalik sa Minana? Yun. Um, kinausap ako ni Banobs. Ah, okay. Basically, ayoko na talaga eh. Sa pro? Ayoko na sa pro. Ayoko na pumasok sa esports. Gusto timing na buhay. If ever nababalik ako, um, kausap ko na si Sir AJ Ponce. Yung ano mm. ano sa Bren. Kasi, ano eh, super close namin Sir AJ. Mm, mm. Um, So if ever may kukuha sa akin, gin ako kay Sir AJ. Kasi mm. ano eh, basta oh. mas komportable ako kay Sir AJ noon. Pero oh. nung kinausap ako ni Banobs, yun. Oh, may plano naman sila. Oh. Well, Dress is history. Um, napag-usapan po natin ang mga ilan sa mga hot takes ni Doggy at yun sa mga kwento niya. Marami pa tayong mga pag-uusapan. So ngayon. Taba uh, nun eh, no? Uh, oo, oh, naka isang oras din tayo uh, na kamustahan. Pero madami pa, madami pa tayong pag-uusapan, Dogs. Kasi hindi pa natin napupuntahan ngayon streaming. So ano muna, uh-huh. um, ito yung end of part 1. Kita-kits sa part 2.